і мені стає невимовно боляче і страшно. Я кричу. Крик мій здіймається над мертвим селом, над цими полями, пробиває сіре небо і висне на чужих байдужих зірках.